O mamă prea curată, tu plină ești de har, la tine orice suflet nu vine în zadar. Noi știm o prea curată, că mama noastră ești, belșug de har și milă, la toți ne dăruiești.